Mina dyre, dyre vänner, syndens lön är döden. Och hans synd var stor, så bønene stavd av nøden. Vår arme unge bror Andersson har blivit världens barn och fallit från. Han var begåvad och rik men nåd från oven, vår unge Barnabas, och hade gåvan att tolka ordet bättre än en präst. Och han väckte många, många själar, kvinnor mest. För han var ljuvlig som Josef var och frestade som han hos Puttifar. Och ynglingar igång på farlig mark. Då trodde jag att både Andersson var stark och kämpade mot djävulen och vann. Men djävulen var starkare än han. Och ishabod och ishabod, synden rör sig i kött och blod. Vi gifte honom med den äldre änkan en stadgad människa som kunde skänka den unge mannen skydd mot Satans garn och köttets lockelse bland världens barn. Hon var en stilla, djupt allvarlig kvinna, en from och trogen, ljuvlig vattenrinna som stod på post i varje ögonblick och följde på Andersson när rattarna gick. Men världens visdom, mina gode vänner, är förfänglighet, för som församlingen var redan vet så rymde både Andersson i natt med Fiat Bergman till Amerika